pakartoto įstatymo knyga, 28 skyrius. Jei atidžiai klausysi viešpaties, savo dievo balso ir vykdysi bei laikysies visų jo įsakymų, kuriuos aš tau šiandien skelbiu, viešpats, tavo dievas išaukštins tave virš visų žemės tautų. Visi šie palaiminimai ateis ir pasivys tave, jei klausysi viešpaties savo Dievo balso. Palaimintas tu būsi mieste ir palaimintas tu būsi lauke. Palaimintas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo bandų, galvijų ir avių prieauglis. Palaimintos bus tavo klėtis ir atsargos. Palaimintas būsi įeidamas ir palaimintas būsi išeidamas. Viešpats sunaikins tavo priešus, kurie pakils prieš tave tavo akivaizdoje. Jie puls tave vienu keliu, o bėgs nuo tavęs septyniais keliais. Viešpats pasiūs savo palaiminimą į tavo sandėlius ir į visus tavo rankų darbus. Jis palaimins tave žemėje kurią viešpats, tavo Dievas, tau duoda. Jei vykdysi viešpaties, savo Dievo įsakymus ir vaikščiusi jo keliais, jis patvirtins tave, savo šventą tautą, kaip tau pažadėjo. Visos žemės tautos, matydamos, kad tu, vadinamas viešpaties vardu, bijos tavęs. Viešpats suteiks tau apščiai gerybių, tavo kūno vaisiaus, galvijų prieauglio ir žemės derliaus krašte, kuri viešpats prisiekia tavo tevams atiduoti. Viešpats atvers tau savo gerąjį lobyną, dangų, kad duotų lietaus tavo žemiai reikiamų metu ir laimintų tavo rankų darbą. Tu skolinsi daugeliui tautų, bet pats iš nieko nesiskolinsi. Viešpats padarys tave galva, o ne uodega. Visuomet būsi viršuje, o ne apačioje, jei tik klausysi viešpaties savo Dievo įsakymų, kuriuos aš tau šiandien skelbiu ir juos vykdysi. Nenukrypk ne nuo vieno žodžio, kuriuos šiandien tau skelbiu, nei į kairę, nei į dešinę, kad sektum kitus dievus ir jiems tarnautum. Bet jei neklausysi viešpaties, savo Dievo balso ir nesilaikysi, bei nevykdysi visų jo įsakymų ir įstatymų, kuriuos aš tau skelbiu, visi šitie prakeikimai ateis ir pasivys tave. Prakeiktas tu busi mieste ir prakeiktas tu busi lauke. Prakeiktos bus tavo klėtis ir atsargos prakeiktas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo galvijų ir avių prieauglis. Prakeiktas būsi, įeidamas, ir prakeiktas būsi, išeidamas. Viešpats siūs tau prakeikimą, sumišimą ir nepasisekimą visur, kad ir ką darytum. Iki tave visai sunaikins dėl tavo piktų darbų, nes apleidai mane. Viešpats siūs tau marą, kol tave nušluos nuo žemės, kurios paveldėti eini. Viešpats baus tave drugiu, šalčiu, sausra ir kardu, kurie persikas tave iki pražūsi. Dangus virš tavęs bus varinis ir žemė po tavimi geležinė. Viešpats vietoj lietaus tavo žemiai sius smilčių audras, kol tave sunaikins. Viešpats leis priešams tave pavergti. Vienu keliu išeisi prieš juos, o jiems puolant bėgsi septyniais. Tu būsi išblaškytas po visas žemės karalystės. Tavo žmonių lavonai bus maistu padangių paukščiams ir žemės žvėrims, niekas jų nenubaidys. Viešpats baus tave Egipto votimis, šašais ir niežais, kurių negalėsi išgydyti. Viešpats ištiks tave pamišimu, aklumu ir širdies sustingimu. Vidudienį grabaliosi, kaip aklas grabalioja patamsyje ir tau nesiseks tavo keliuose. Tu būsi spaudžiamas ir išnaudojamas visą laiką ir niekas tavęs neišgelbės. Vesi žmoną, o kitas gulės su ją. Pasistatysi namą, bet jame negyvensi. Užveisi vynogyną, bet jo vaisių nerinksi. Tavo jauti papjaus tavo akise, bet tu jo neragausi. Tavo aslą pasigaus, tau matant, ir tau jo negražins. Tavo avis paims priešas ir niekas tau nepadės. Tavo sūnus ir dukteris bus išvesti į kitas tautas. Belaukdamas jų, pražiūrėsi akis ir būsi bejėgis. Tavo žemės derlių ir visus darbo vaisius paims svetimieji. Tu pats būsi mušamas ir žiauriai baudžiamas. Tu išprotėjasi nuo to, ką matys tavo akis. Be to, vargins tave piktos votis ir nepagydomos žaizdos. Negalėsi išsigydyti nuo galvos iki kojų. Tave ir tavo karalių viešpats atiduos tautai, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai. Ten tarnausi mediniams ir akmeniniams devams. Tu tapsi pasibaisėjimu ir priežodžiu tose tautose, į kurias viešpats tave nuves. Daug sėsi, bet mažai surinksi, nes skeriai viską suės. Užsiveisi vynogyną ir jį prižiūrėsi, bet vyno negersi ir vynogių nevalgysi nes viską kirminai sunaikins. Turėsi alyvmedžių visame krašte, o aliejumi nesitepsi, nes jų vaisiai neprinokia nubirės. Tau gims sūnų ir dukterų, bet jais nesidžiaugsi, nes jie bus išvesti nelaisvėn. Visus tavo medžius ir žemės vaisius suės skeriai Tavo žemėje gyvenas ateivis, labai iškils virš tavęs, tugi labai nusmuksi. Jis tau skolins, bet tu jam neturėsi ko skolinti. Jis bus galva, o tu uodega. Tau ateis šitie prakeikimai, persekios ir pasivys tave, iki būsi sunaikintas, nes neklausiai viešpaties, savo dievo ir nevykdei jo įstatymų bei įsakymų, kuriuos jis tau davė. Jie bus tau ir tavo palikuonims ženklas ir kels nuostabą per amžius. Netarnavai viešpačiui, savo dievui, su džiaugsmu ir linksma širdimi, turėdamas visko, tai tarnausi priešui, kuri viešpats tau siūs. Kesi badą, troškulį, nepriteklių ir vargą, jis uždės tau geležinį jungą, kol tave sunaikins. Jis atves tautą iš pačių žemės pakraščių, kuri puls tave kaip erelis. Jos kalbos tu nesuprasi. Žiauria tauta, kuri neplenks seno, nepagailės jauno. Ji valgys tavo galvijus ir žemės derlių Ji tau nepaliks kviečių, vyno, aliejaus, jaučių ir avių, ir tu būsi sunaikintas. Jie puls tavo miestus ir sugriaus stiprius ir aukštus mūrus, kuriais pasitikėjai. Apguls miestus visame tavo krašte, kurį viešpats tavo dievas tau davė. Tu valgysi savo kūno vaisių savo sūnų ir dukterų, kuriuos Dievas tau duos kūnus, apsuptyje ir suspaudime, kuriais vargins tave tavo priešas. Net aukštos kilmės ir išlepintas vyras bus negailestingas savo broliui, mylimai žmonai ir savo likusiems vaikams. Jis jiems neduos savo vaikų mėsos, kurią pats valgys, nes nieko kito nebeturės priešo apgultame mieste. Jautri ir išlepinta moteris, nepratusi vaikščioti basa, bus negailestinga savo mylimam vyrui, sūnui ir dukteriai ir neduos jiems to, kas išeina iš jos kojų tarpo, gimdant ir ką tik gimusio kūdikio, nes ji pati tai valgys slaptai priešo apgultame mieste. Jei nesilaikysi ir nevykdysi visų šito įstatymo žodžių, kurie surašyti šioje knygoje, ir nebijosi šlovingo ir baisaus vardo viešpaties tavo dievo, jis siūs tau ir tavo palikuonėms didelės, piktas ir ilgas negalės. Be to, jis užleis ant tavęs visas Egipto ligas, kurių tu bijai ir jos prikėps prie tavęs. Taip pat ligas ir negalias, kurios neįrašytos šitoje įstatymo knygoje, viešpats užleis ant tavęs, kol sunaikins tave. Jūsų buvo tiek, kiek dangaus žvaigždžių, bet po to paliks tik mažas skaičius, nes neklausėte viešpaties savo dievo kaip viešpats džiaugiasi, darydamas jums gerą ir padaugindamas jūs, taip džiaugsis jūs išblaškydamas ir išvarydamas iš žemės, kurios paveldėti einate. Viešpats išsklaidys tave tarp visų tautų, nuo vieno žemės krašto iki kito. Ten tarnausite kitiems devams, medžiui ir akmeniui, kurių nežinojai nei tu, nei tavo tėvai. Tarp svetimų tautų neturėsi polsio, nei vietos kojai, ramiai pastatyti, nes viešpats duos tau baukščią širdį, nusilpusias akis ir kankinančias mintis. Tavo gyvybė bus pavojuje dieną ir naktį, tu nebūsi tikras dėl jos. Rytą lauksi vakaro, o vakare ryto tavo širdis bus įbauginta išgyvenimu, kuriuos patyrėjai. Viešpats sugražins tave laivais į Egiptą, apie kurį sakiau, kad jo niekomet nebepamatysi. Ten siūlysitės savo priešams vergais ir vergėmis, bet niekas jūsų nepirks.